الخير العظيم من يحب الخير للناس ينال الأجر العظيم أحب الناس بصدق وانشر الخير العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova. Salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Znajte, dragi brate i sestro, da nema spasa nikom od ljudi na dunjaluku niti ahiretu, osim da ih uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put i smiluje im se. i znajte da su svi ljudi u zabludi, osim oni koje on djelle še'nu uputi na pravi put. Kaže zvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u hadithi Qudsiju, Ja ibadi, kullukum dalun illa man hadejtuh, fastahduni ahdikum. O robovi moji, svi ste vi skrenuli sa pravog puta, svi ste vi zalutali, osim onih koje ja uputim, pa tražite od mene uputu i ja ću vas uputiti. To jest, tražite i tragajte iskreno za uputom koju sam vam dostavio putem svojih poslanika, alihim salatu wasalam, i u svojim objavama, pa ću ja uputiti vaša srca i omiliti vam slijedjenje pravog puta. I zato, kada je uzvišeni Allah naredio Ademu alaihi salam i njegovom potomstvu da se nastane na zemlji, to jest na Dunjaluku, rekao im je uzvišeni Allah, فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون od mene će vam uputa dolaziti, pa oni koji uputu moju budu slijedili, ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati. I rekao je uzvišeni, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى I onaj ko bude slijedio uputu moju, neće zalutati i neće nesretan biti. Pa je tako uzvišeni Allah zagarantovao onima koji budu slijedili njegovu uputu da se ničega neće bojati, niti će za čime tugovati, neće zalutati, niti će nesretni biti. Nas je uzvišeni Allah počastio najboljom uputom, Kur'an i Kerimom, posljednjom objavom i najboljom knjigom. I poslao nam je najboljeg upućivača Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, posljednjeg poslanika i najboljeg od svih ljudi. Kaže Đelle še'nuh, إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم دويستا أوفاي قرآن upućuje na ono što je najispravnije. I kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadithu kojeg je zabilježio muslim od Jabira radijallahu anhu wa khayru l-hadi hadju Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam i najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Onaj ko bude slijedio Allahovu uputu i slijedio njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on djelle še'nuh će izvesti ismina na svjetlo i uputiti na pravi put. Kaže djelle še'nuh, kad dja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, od Allaha vam je već došla svjetlost i knjiga jasna. Jehdi bihi Allahu mani teba' ridvanahu subula salam, Allah njom upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo njegovo. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhnihi i izvodi ih po volji svojoj istmina na svjetlo وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ i na pravi put im ukazuje. Znajte, Allah vam se smilovao da je uputa zasnovana na ispravnom znanju i iskrenom slijedjenju, a ispravno znanje je zasnovano na ispravnom učenju i stjecanju znanja. Radi toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala istakao je na mnogo mjesta vrijedno znanja i učenih Isto tako, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam posticao je na izučavanje šerijatskog znanja i traganje za njim. Znanja je osnova svakog hajra na dunjaluku i ahiretu. Sve što je Allah stvorio, stvorio je sa znanjem. Svaki propis koji je propisao, propisao ga je sa znanjem. I svaki ibadet i sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli, zasnovano je na znanju. Ljudi su potrebniji znanja nego jela i pića, jer radi nedostatka znanja uništavaju svoj dunjaluk i ahiret, a radi nedostatka hrane i pića uništavaju samo dunjaluk i da nema znanja ljudi bi bili poput životinja. Kaže Jelle še'nu, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون reci zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju shodno tome Svaki musliman dužan je izučavati šerijatsko znanje, svako shodno mogućnosti i stanju u kojem se nalazi. Međutim, šerijatsko znanje se dijeli na dva stepena. Prvi stepen, obavezno znanje, kojeg svaki musliman mora poznavati, a to je spoznaja Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam i vjere Islama, te osnovni propisi koji su potrebni čovjeku u njegovoj svakodnevnici, kako bi ispravno obavljao ibadete i ispravno se postavio prema međuljudskim odnosima. I drugi stepen, pohvalno znanje, kojeg izučavaju samo oni koji su se posvetili traganju za znanjem, poput uleme i učenika, a to je detaljna spoznaja šerijatskih propisa sa dokazima. Također bitno je napomenuti da postoje dvije vrste znanja – korisno znanje koje ga približava Allahu i povećava mu iman, a to je znanje o Allahovoj knjizi i sunnetu njegovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i ono što olakšava razumijevanje ova dva izvora. I beskorisno znanje, znanje koje čovjeka udaljava od Allaha i vodi ga u zabludu i unosi mu sumnje i nejasnoće poput filozofije ilmul kelama, novotarskih ubjeđenja i ideologija beskorisnih polemika i rasprava da onaj koji traga za znanjem ne bi lutao i bavio se beskorisnim znanjem, a cilj mu je steći korisno, islamski učenjaci pisali su dijela u kojima su olakšavali spoznaju upute i pravog puta, pa su pisali dijela za svaku kategoriju ljudi, za početnike, za učenike, za učenjake i tako dalje. Onaj ko krene putem znanja, Da bi stekao korisno znanje, mora krenuti ispravnim putem, jer inače će samo lutati i neće stići do cilja. Poput osobe koja krene iz mjesta u drugo mjesto, ali izabere pogrešan put, zasigurno je da neće stići do cilja, bez obzira koliko dugo putovala. Shodno tome, Onaj ko želi steći korisno znanje mora obratiti pažnju na prioritete i redoslijed prilikom učenja. Znanja je izrazito mnogo, pa je nužno dati prednost onome što je najbitnije i najkorisnije. Nema sumnje da je znanje o teuhidu, Allahovoj jednoći, najbitnije znanje, a isto tako da je neznanje o teuhidu najopasnije neznanje, jer teuhid je osnova vjere i temelj svih temelja. Teuhid je početak vjere i njen kraj, njena unutrašnjost i njena vanština. Sa ispravnim tauhidom malo dobrih dijela će koristiti čovjeku, a bez tauhida svako dobro dijelo je uzaludno. Mnogo je knjiga koje pojašnjavaju značenja tauhida, između kratkih i obimnih, manje korisnih i korisnijih, ali jedno od najkorisnijih dijela u tom pogledu, kratkog sadržaja, a velikog značaja, je dijelo El Usunu Thalatha, tri osnovna temelja, autora imama Mujaddida Muhammeda ibn Abdil Wahaba At-Tamimija rahimahullahu ta'ala Allahumma se smilovao. Mnogi islamski učenjaci savjetovali su da ovo djelo bude prva stepenica i oskošna daska u izučavanju tauhida jer govori o osnovama i temeljima tauhida koje mora poznavati svaki musliman. Upravo radi toga u narednim predavanjima inša Allahu ta'ala ćemo se družiti sa ovim bitnim dijelom komentarišući ga i tumačeći, te izvlačeći iz njega propise, smjernice i upute koje su neophodne svima nama. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها O Allahu utičemo ti se od znanja koje ne koristi i od srca koje nije skrušeno i od duše koja se ne može zasititi i od dove koja se ne prima Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna.